إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Вә һәм дә бер аның теләге белән килгәнбез. Һәм безләргә Аллаһу Субханәһу вә Тәгалә шушындый матур тормыш бишеге әзерләгән. Әйе, әлбәттә, бу җирне Аллаһу Субханәһу вә Тәгалә бишек дип атады. Әләм нәҗәалил арда миһада. Яратмадыкмы без җирне бишек итеп? Ни өчен ул бишек? Чөнки баланы без бишеккә куябыз. Һәм бишек ул бала өчен йокы. Аның өчен ул күпчелек вакытын рәхәттә, тынычлыкта үткәрә торган урындыр. Һәм икенче яктан карасак, бит бишекне бала үзе эшләмәгән. Анда аның өчен барча мөмкинлекләр тудырылган. Ул йомшак, ул тирбәлә. Һәм менә бу гүзәл табигатьтә бөтен ягы да уйланып беткән шушы тормыш вә дөнья бишегенә адәм баласы яратылган. Без җәмәгать, уйлап вә фикерләп карасак, Карагыз, нинди зур нигъмәт адәм баласына кылынган һәм бөтен мөмкинчелек тудырылгандыр хәерле тормыш алып барырга. Хәерле вә төзек, әдәпле һәм тугры тормыш алып барырга. Һәм барча шушы табигатьтән, шушы хайваннар вә кошлардан, үсемлекләрдән вә барча җан ияләреннән бөек итеп адәм акыл һәм ихтиярый зат булып яратылды. Акыл һәм ихтияр. Юктыр мондый ике сыйфат бергә килгән башка Җан ияләре. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә адәм баласына ошбу канунны, ошбу кагыйдәне, дин кагыйдәсен акылына, җанына вә тәненә сыйхәт вә бәхет вә сәгадәт вә шәфәгать өчен тәкъдим итә. Һәм әгәр дә без ошбу кагыйдә вә тормыш рәвеше, тормыш кагыйдәсе булган ислам диненә, ислам шәригатенә карасак, иң беренче урында исламның биш нигезе ята. Һәм ошбу биш нигезен Күп вакытта бу кәлимәгә игътибарны без күп бирмибез. Янәсе, шушы шәһадәтне әйттек тә, без мөселман булдык. Инде хәзер әйдәгез дип, икенче, өченче, дүртенче һәм бишенче нигезләренә игътибарны юнәлтәбез. Ә без әле беренче шәһадәтне аңладыкмы? Без аны тиешле рәвештә үтәдек микән? Карыйк әле җәмәгать, иң әүвәл шәһадәт дигән сүзгә. Ягъни әгәр дә без судны, ягъни казыйга барган гамәлне вә эшне күз алдына китерсәк, казый каршында җавап тоткан вакытта шаһитләр була. Һәм әгәр дә шәһадәт бирүче, ягъни шаһит кеше белмәсә, Вә күрмәгән булса, вә ишетмәгән булса, ул нинди шаһит һәм нинди шаһитлек бирә ала ул? Нинди генә шаһитлек бирсә дә, бу вакытта ул ялган шаһит булып санала. Ә бигрәк тә әгәр дә берәү аңа язып бирсә, Менә казый вә судья сораган вакытта син шушыны күрдем дип, шушыны белдем яки шушыны ишеттем дип әйт дигәп, һәм суд барышында ул шушы язманы гына укыса. Аңа төшенмичә, аңламыйча сөйләсә, Булырмы бу дөрес шәһадәт? Һәм шуңа күрә, бигрәк тә ислам диненә кергән вакытта, ислам диненең беренче баскычларын, беренче адымнарын кылган бер дәвердә, без бу кәлимәне аңламыйча, белмичә, төшенмичә, акылыбыз вә күңелебез, җаныбыз аркылы үткәрмичә икенче баскычка басуыбыз дөрес булырмы? Шәһадәт җәмәгать, таныклык бирү алда әйткәнебезчә гыйлемгә таянган икән. Гыйлем, ягъни белгән нәрсә хакында. таныклык бирә алабыз. Менә шуңа күрә без иң әүвәл ошбу шәһадәтне аңларга тиеш. Нәрсә ул? Һәм бигрәк тә адәм балалары ислам дине белән гомумән таныш булмаган, бигрәк тә башка милләттә Бигрәк тә башка игътикадта, башка диндә булган кешеләрне без ошбу иманга, исламга, эт лешкә бүлик. Ягъни, Лә илаһа иллаллаһ. Тәрҗемәсе аның Аллаһтан башка илаһ юк. Бу аның турыдан-туры тәрҗемәсе. Һәм бу мәсьәләгә кергәч, Аллаһу Субханәһү вә Тәгалә, Бөек Зат! Нинди зат соң ул дип сораган вакытта, кайвакытта хәтта татар халкы арасында да менә ниндидер бер акыл заты, Ягъни ниндидер бер көч бар инде дип, без шуңа ышанабыз инде дигән җаваплар ишетергә туры килә. Бу гына Аллаһка инанумы? Ягъни Аллаһ Субханәһу ва Тәгаләне тану ниндидер бер көч, ниндидер бер олуг гыйлем, Ягъни русча әйткәндә высший разум дип кенә аны бәяләү дөресме? Менә бу вакытта җәмәгать Аллаһны дөрес итеп тану өчен вә һәм дә аны сыйфатлау өчен Коръәни Кәримдә Аллаһның 99 исеме бирелә. Һәм бу Әсмәүл-Һүснә, ягъни Аллаһның күркәм исемләре дип атала. Аллаһның ошбу 99 исем вә сыйфаты Раббыбызның сыйфатлары. Аны Ул безгә күбрәк күзаллау өчен һәм аңлар өчен бирелгән. Әгәр дә без ул ниндидер бер высший разум, биек бер акыл дип кенә әйтәбез икән, бу 99 исемнең әле бер генә сыйфаты Әл-Алим, ягъни белүче генә. Әгәр дә без аны бер көч, югары бер көч дип кенә күз аллыйбыз икән, әле бу 99 исемнең икенче генә бер сыйфаты Әл-Кадир. Әгәр дә без калган 97 исемен аның кабул итмибез икән, бу вакытта без әле хакыйкатьтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә инанган дип әйтеп буламы? Әлбәттә юк. Аның бит әле исемнәреннән Әр-Рахман, Әр-Рахим, игелекле ва шәфкатьле Әл-Басыйр, ягъни күрүче. Әс-Сәмиъ, ишетүче. Әл-Әһәд, бер. Әс-Самәд, беркемнән дә мохтаҗ түгелдер. Һәм шулай итеп дәвам итергә була һәрбер исем вә сыйфатын, шуннан соң гына без шушы сыйфатларына инангач, Раббыбызны Хакыйкатьтә таныган булабыз. Инде таныгач, Раббыбызның исем вә сыйфатлары белән күчик шушы шәһадәткә. Аллаһтан башка илаһ юк дидек. Нәрсә соң ул илаһ? Аллаһны таныганнан соң хәзер илаһ дигән мәгънә вә төшенчәне тикшерик. Илаһ, җәмәгать, ул адәм баласы гыйбадәт кыла торган бер зат. Адәм баласы гыйбадәт кыла торган хайвандыр. Безне башка хайваннардан аерадыр гакыл вә гыйбадәт кыла торган сыйфат. Әмма гыйбадәт дигән төшенчәгә килсәк, нәрсә соң ул гыйбадәт дигәч, күпләребезнең күз алдына килә фәкать тышкы гамәл, ягъни намаз. Яки намаздагы сәҗдә вә рукук вә дога вә зикр кылу вә хаҗ кылу, ураза һәм башка шушындый ислам диненең йолалары күз алдына килә. Әлбәттә, шик юк, Югарыда санап киткән гамәл вә йолалар, алар ислам диненең гыйбадәтеннән санала, шәргый яктан. Әмма ләкин хакыйкый гыйбадәт адәм баласының калбендә. Тик Тышкы йолалар адәм баласының эчке гыйбадәтен исбатлаучы хәрәкәтләр генә икән. Менә бу безнең җәмәгать гыйбадәтне күзаллавыбыз. Шуңа күрә адәм баласы беркайчан да Нинди генә җирдә, нинди генә илдә, нинди генә вакыйгадә булмасын, ул ризыксыз тора алмаган кебек, гыйбадәтсез дә тора алмый. Әмма гыйбадәт, ягъни кешенең эчке шушы күңеле вә рухы, Кемгәдер табынырга тиеш. Кемгәдер гыйбадәт кылу, ягъни кемгәдер вә нәрсәгәдер ышанырга тиеш. Ышанмыйча, таянмыйча бер адәм баласы да яшәми һәм менә бу таяну вә ышану хисе Адәм баласының калебендә гыйбадәт уята, ягъни табыну уята. Гәрчә ул аны үзе табыну дип танымаса да, әмма ләкин инде ул табына һәм шушы затка гыйбадәт кыла. Һәм менә шушы ышануы вә шушы калебендәге гыйбадәте җәмәгать аны тышкы хәрәкәткә, тышкы гамәлгә, кулы белән булсын, аягы белән булсын, теле белән булсын, яки күзе, яки гакылы белән булсын, шушы гамәлләргә, бетерә. Инде хәзер җәмәгать гыйбадәтнең вә һәм дә табынуның асылы калебендә һәр адәм баласының җанында икәнлеген белгәч. Бер кеше дә гыйбадәтсез яшәми икәнлеген аңлагач. Әйдәгез, карыйк әле Без бөтенебез дә Аллаһка гыйбадәт кылабыз дип, бу мәсьәләнгә бик җиңел карыйбыз. Әмма ашыкмыйк. Илаһ мәсьәләсенә җиңел генә карарга җәмәгать. Бит Илаһ Адәм баласының табынуы, ышануы Төрле гасырда, төрле заманда, төрле илдә вә төрле халыкта үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә борынгы мөшрикләр, әйтик, Мәккә мөшрикләре, гарәп мөшрикләре ясалган пот ка табынсалар Әгәр дә Муса галәйһиссәлам вакытындагы кайбер Бәни Исраил кавеме сыерга табынсалар, бүгенге көндә илаһлар вә сыерлар вә ташпотлар икенче сурәттәдер, җәмәгать. Карыйк әле иң әүвәл. Әгәр дә адәм баласы үзенең тормышын, үзенең гамәл вә кәсебен, тормыш рәвешен акча белән генә бәйли икән. Аның өчен тормышта иң зур нәрсә ул акча булса, Аның өчен шатланса, аның өчен кайгырса, аның өчен дуслашса вә аның өчен аерылышса, бу вакытта ул акча колы булган бер дәвердә. Гәрчә мин Аллаһка ышанам дип тәне белән Аллаһка гәрчә сәҗдә кылса да, вә күңелендә аның шушы акча өчен генә яшәү булса, кемгә гыйбадәт кыла ул хакыйкатьтә? Берәү үзенең тормышын. Кәсебен, гамәлен бәйләсә, югары бер дәрәҗәдә, бер вазыйфада утырган абыйсы яки атасы, яки ире белән һәм бөтен таянычы, бөтен ышанычы, ризыгы, бәхете, шатлыгы, кайгыруы шунардан гына булса, Һәм бик нык куркса, шушы туганы, яки атасы, яки ире бу вазифадан азат ителсә, мин ничек яшәрмен, хәтта тормышымны алып бара алмамын дигән фикерләргә килсә, бу кеше егылып-егылып сәҗдә кылса да, калебе белән кемгә таяна? Әгәр дә бер кеше дөнья белән мәшгуль икән һәм бөтен уе вә фикере ошбу дөнья нигъмәте ошбу нигъмәт вә байлык Аның өчен тормыш мәгънәсе булса, сәҗдә кылса да ул кемгә, нәрсәгә тоена? Һәм иң куркынычы җәмәгать, без әйтеп киткән шушы акча Вә югары вазифадагы кодрәтле кеше вә һәм дә дөнья Аллаһ сүзеннән кайбер вакытларда, кайбер вакыйгаләрдә Аллаһ сүзеннән өстенрәк була башласа, Аллаһ сүзе белән Шушы кешеләрнең яки шушы матдәләрнең мәнфәгате Аллаһның Кәламеннән мөһимрәк булса, без кем булабыз? Әстәгъфируллаһ! Җәмәгать, акча гыйбадәтеннән бетсә, яки туганыгызны эшеннән азат итсәләр, яки дөньяда бер авыруга дучар булсагыз, мондый вакытта кеше күңелендәге сакланган бер бертек Аллаһның нурын эзли башлый һәм хакыйкатькә омтыла. Әмма иң куркыныч илаһ, дәваланырга да, котылырга да бик авыр булган илаһ җәмәгать үзебезнең эчебездә бар икән әле. الله سبحانه وتعالى قرآني كريم دايتا بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه Күрмәдеңме син, кем үзенә илаһ итеп үзенең нәфесен сайлады? Әгәр дә без нәфеснең теләкләрен, нәфеснең ымтылуын Аллаһ кәләме белән тыя алмыйбыз икән, Һәм безнең телебезне, безнең күзебезне, безнең кулыбызны, аягыбызны, җәсәдебезне бер генә сәгатькә генә булса да нәфесебез җәлеп итә ала икән Аллаһның кушканына каршы булган гамәлгә, бу сәгать эчендә без кем булып саналабыз? Кем без? Гәрчә без биш вакыт намазлы булсак та, гәрчә без роза әһеле булсак та, гәрчә без аш әһелләре булсак та. Менә җәмәгать кайбер илаһлар. Зур илах бар җәмәгать, тагын буын көндә киң таралган ул йолдызнамә. Йолдызнамә, йолдыз белән үзеңнең язмышыңны тәңгәл китереп, язмышым минем бүгенге көн язмышым йолдызларның насихәтеннән тора дип мескенчә ышансак. Без үзебезнең язмышыбызны кемгә тапшырган булабыз? Менә җәмәгать кечкенә генә әле әз генә булган кайбер илаһларның мисалы. Шуннан соң уйлап карыйк, җәмәгать. Уйлап карыйк. Бармы арабызда гыйбадәт кылмый торган кеше? Бармы? Юк. Юктыр гыйбадәтсез кеше. Әмма ләкин Аллаһ субханәһу ва тәгалә Адәм балаларына әйтә: "Ла илаһа илляллаһ" Аллаһка таян. Анардан сора, чөнки аның алда әйткәнебезчә, 99 бөек исем вә сыйфаты бар, ул ярдәм дә итә, ул шифа да бирә, ул коткаручы да, ул ризыкландыручы да. Ул бәхетне дә вә бәхетсезлекне дә бирүче, Ул рәхимле, Ул шәфкатьле, Ул сораганыгызны ишетә, Ул сезне күрә. Шушы сыйфатларын без гомеребез буе аңлап, санап, үтәп килә алабызмы? Бит җәмәгать. Мәккә мөшрикләре Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккәдә яшәгән вакытта Аллаһ Аллаһка гыйбадәт кылалар иде. Авыр вакыт Сәүдәгәрләр Мәккәдән Шәмгә барган вакытта сәфәрдә берәр авырлык килсә, яки маллары югалса, яки акчаларын югалтсалар, яки давылга очрасалар, яки кым буранына эләксәләр, алар бит Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә әйтә, ихлас күңелдән Аллаһка мөрәҗәгать итәләр иде. Әмма. Әмма җиңеллек килгәч, ботка табындылар. Әгәр дә без авыр вакытыбызда гына, авыру килгәндә генә, акчабызны югалтканда гына, юканны, якыннарыбызны югалтканда гына, Ихлас күңелдән, күңелебез белән Аллаһка мөрәҗәгать итеп, рәхәт вакытта нәфесебез, малыбыз, дөньябыз артыннан гына тормышыбызны төзесәк, Мәккә мөшрикләреннән ни белән Аерылырбыз. Кемнәрне Расулебез саллаллаһу алейхи вә сәлләм индәде иманга? Алар бит Аллаһны танымаучы бәндә түгел иде. Һәм иң күп зыянны да Расулебезгә шушы бәндәләр кылдылар, чөнки Расулебез аларны рәхәт вакытта гыйбадәт кыла торган ләззәтләренә каршы килде. Авыр вакытта больниста дога кылганнан соң кайтып, нәфескә бирелеп, хәмер вә зина кебек гамәлләргә керешкәч, кем соң без? Кая лә илаһа илляллаһ? Кая ул? Кая ул? Менә шушы ышаныч. Менә шушындый таяныч, әгәр дә гомеребез буе калебебездә дәвам итсә. Әгәр дә без шушы лә илаһа иллаллага гомеребез буе тугры булып, тышкы гамәл белән генә түгел, тышкы сәҗдә белән генә түгел, бәлки Эчке калебебез белән шушы шәһадәткә тугры булып яши алсак, менә без кайчан хак мөселманлыкка ирешәбез. Һәм менә без кайчан үзебез үзебезне Исламның мин, ниһаять, беренче баскычын үти алдым дип куандыра алабыз? Менә шушы тирәнлекне аңламыйча, шушы гыйлемне үтмичә, мәгънә булырмы Исламның икенче баскычына, намаз, зәкят кебек гамәлләргә күчергән. Чөнки намаз, ураза, зәкят вә хаҗ кебек гамәлләр ул шушы эчке тойгы вә эчке игътикадның дәвамы вә саклап торучы тышкы гамәл булып санала. Ягъни, адәм баласының шундый сыйфаты бар, ул кемгәдер ошарга тырыша. Ул кемнәндер үрнәк ала аңлы рәвештә яки аңсыз рәвештә. Мисал өчен карыйк, җәмәгать. Дөньяда адәм баласы үзлегеннән һич нәрсә уйлап чыгара алмый, ул каяндыр борынгы тарихтан, борынгы эшләрдән үсеп-үсеп килә. Камилләшеп килә. Безнең кием рәвешләребез, безнең көйләребез, безнең йорт төзелеше архидектурбыз. Безнең фән, һәрберсе дә кайчандыр башланган гамәл вә юнәлешнең камилләшүе. Һәм кеше, адәм баласы нәрсәгәдер иярә. Нәрсә артыннандыр бара, кемнедер үрнәк итә. Герчә ул аны телиме, яки теләмиме. Инде җәмәгать җир йөзендә бик күп үрнәк бар. Җир йөзендә җәмәгать кешеләр дә һәм дә галимнәр, укытучылар, артистлар, җырчылар бар. Әмма җир йөзендә бармы бер кеше? Расүлебездән кала, үзенең тормышын, туганыннан алып үлгәнчегә кадәр ачып бөтен галәмгә күрсәтергә оялмаган карагыз, 63 яшь 63 ел гомер иткән тормышымның көндезен вә төнен юктыр анда бер кара нокта. Көндезге вә төнге гамәлләрем вә гыйбадәтләрем, өйдә булган, урамда булган, Һәрберсе дә ят кына түгел. Ягъни чиста ва пак кына түгел җәмәгать. Хәтта үрнәк юк мондый кеше дөньяда. Нинди генә олуг кеше булмасын, нинди генә акыл иясе булмасын, һәрберсенең үзенең тормышында кешегә күрсәтәсе килмәгән Яки күрсәтә алмаган, яки үрнәк булмаган нокталары гына булса да бар. Шуннан соң сорау. Бу җир йөзендә үзебезнең нәфсебездән дөнья ва мал кебек илаһлардан арынып бәхетле, сәгадәтле Тормышны алып барырга безгә үрнәк бармы? Бар. Бар ул кеше. Әмма бүгенге көндә ул арабызда юк. Тик арабызда булмаса да аны белмәгән адәм баласы юк. Кайсы гына илдә булсак та, кая гына яшәсәк Аны беләләр. Бу Аллаһның рәхмәте. Һәм дә бу кешенең, ягъни Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең тормышы, гамәле вә сүзе безгә Аллаһтан соң икенче сүз булуына инану икән ул Мухәммәдүр Расулулла дигән сүз. Хатыныбызның да, иребезнең дә, атабызның да, ва анабызның да, күршебезнең дә, иптәшебезнең дә, улыбызның да, кызыбызның да, оныгыбызның да, бай җитәкчебезнең дә сүзеннән өстен икән ул. Өстен ул сүз. Мин, ди, Йа Расул Алла, сезне һәр нәрсәгә караганда да артык яратам, тик үземне артыграк күрәм, ди. Шуннан соң Кая туган, кая үскән. Кем булган анасы, атасы? Ничек аңа пәйгамбәрлек килгән, пәйгамбәрлек нәрсә ул, вахи нәрсә ул? Ничек пәйгамбәр булган? Ни өчен башка кешеләр пәйгамбәр була алмыйлар? Ник ул Аллаһ субхана ва тааля Расулыбызга пәйгамбәрлекне биргән? Һәм Расулебез нәрсә кушкан, нәрсәдән тыйган? Карагыз, нинди зур гыйлем, нинди зур төшенчә. Менә җәмәгать шушы сүзне әйтер алдыннан без нинди олуг гыйлем өйрәнергә тиеш. Әмма без күпчелек вакытта нинди гамәл кылабыз? Кайбер вакытта безләрне никах укырга дәшәләр. Алар аны аңламыйча, белмичә, кәгазьгә карап укып чыгалар да, без шуннан соң тынычлап, менә мин боларны иманга китердем дип, тынычлап кайтып китәбез. Шушымы булды шәһадәт әйтү? Аңламыйча, Белмичә, төшенмичә шәһадәт әйтү! Шушымы булды иманга килү? Расулебез саллаллаһу алейхи вә сәлләм күпме тырышты Мәккә халкын ошбу кәлимәгә әйттерергә. Бу сүзне әйткәч бит, сүзне үтәргә кирәк. Шәһадәтне әйттең икән, җәмәгать, кычкырып, Лә иләха иллалла, Мухәммәдур Расулулла дип әйттең икән, бүгенге көннән соң мин нәфесемә табынмыйм. Мин җитәкче булган туганым икән, аңа гына табынып, анардан гына өмет итеп яшәмим. Мин акчага табынмыйм, мин дөньяга табынмыйм, минем өчен хатынымның сүзе Расулебезнең сүзеннән биек түгел. Хәтта минем үз теләкләрем дә, үземнең җанымның теләгән теләкләре дә Расулебезнең теләкләренә вә сүзләренә каршы килә икән, мин ул вакытта Расулебезнең сүзен өстен куям. Менә җәмәгать ислам. Менә ул хакыйкать. Менә ни өчен 13 ел Мәккә халкының күпчелеге бу сүзне әйтәсе килмәде. Ә без белмәвебез сәбәпле Бу сүзнең асыл мәгънәсен белмәү сәбәпле вә аңлатмау сәбәпле вә шуның кадәр исламны җиңелгә санау сәбәпле уңда һәм сунда бу кәлимәне әйтәбез. Әйтәбез дә шәһадәтебезгә тугрылыксыз итеп яшибез. Шуңа күрә җәмәгать без асылыбызны аңламыйбыз. Бу дөнья Аллаһу субханаһу ва тааля тарафыннан яратылды. Аның теләге белән булды. Бул, ди дә булды. Һәм бер көннән бу булмас. Без бу дөньяда кунак. Без туу исемле капкадан керәбез. Үлем исемле капкадан чыгабыз. Бу бишектә без берничә дистә ел, хәтта үзебез бит теләп тумаган вә үзебез белмибез кайчан үләчәгебезне, без хәтта, җәмәгать, үзебезне үзебез бит белмибез. Безнең асыл әгъзабыз Улҗа. Без хәт, без хәтта аны да күрмибез, аңламыйбыз, тотып та караганыбыз юк. Менә бу адәм үзен кемгә саный? Каян килгәнен, ник килгәнен һәм кая барачагын белмәгән Адәм баласы нәрсә уйлый? Ошбу сорауларга җәмәгать хәтта уйлап, аның турында фикерләргә дә бит вакыт юк. Без шушы дөнья вә мал гыйбадәтендә булу сәбәпле хәтта түгелдер Гыйбадәт, хәтта фикерләргә бирми бу илаһлар безгә вакыт. Фикерләргә вакыт юк, кая ашкына адәм баласы. Әгәр дә без шушы төшенчәләрне Тирән гакылыбыз белән уйлаганнан соң, фикерләп караганнан соң, шуңа калебебез белән, гакылыбыз белән, бөтен барлыгыбыз белән ышанып тетрәнгәннән соң, Аллаһу әкбәр дип сәҗдәгә егылыр идек. Раббым кичер. Раббым мине кичер! Раббым мине кичер! Бу күзләремне газиз күзләремә күрсәтмә җәһәннәм утын! Газиз тәнемне! Миңа бүләк иткән шушы ва хезмәт иткән тәнемне салма утка. Хәсрәткә салма, я Раббым, мине һәм газиз улымны. Салма минем хәләл җефетемне ва кызымны ва оныгымны. Абыйларымны вә апаларымны, атамны вә анамны, туганнарымны. Бир безгә бу дөньяда вә ахирәттә хәерле тормыш. Ач безнең зиһеннәребезгә хакыйкатьне. Я Раббым, шушы сәҗдә кылуларым күңелемдә хәзерге вакытта барлыкка килгән шушы ышанычымны вә таянычымны сакларга насыйп әйлә. Я Раббым, мине инде башка адаштырма. Я Раббым, ерак кыл мине гөнаһлардан. Я Раббым, ерак кыл мине адашулардан. Бит шушы тәүбә сүзен әйткәннән соң икенче секундта ук нәфес уяна. Сәҗдәдән башны күтәргәч үк дөнья күренә. Мәчет бусагасыннан чыкканда ул дөнья ачыла. Коръән укыганнан соң дөньяга керәм. Йә Раббым, бир миңа